Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhojir mujohid birodarlar, Mo'g'ul tatarlarni islom diyoriga qilgan kurashlari va ularga qarshi ahli islomni kurashi va bu imtihon va musibatlarni va balolarni musulmonlardan ko'tarilishligini o'rganishlik bilan birgalikda Abbosiylar xilofatini xotimasini ko'rar ekanmiz. Abbosiylar xilofatini xitamuhu misk oxiri xotimasi mushk ambar bo'lgani kabi biz ham Abbosiylar davri haqidagi darsimizni oxirini mushk ambar bo'lgan Ibn Taymiya rahimahullohning hayotlaridan saboq olib yakuniga yetkazamiz. Chunki Ibn Taymiya rahimahulloh 660-yildan to 730-yilgacha hayot kechiribdilar ekan. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek jahidul mushrikina bi aydikum va alsinatikum va amvalikum mushriklarga qarshi qo'llaring bilan, tillaring bilan va mol mulklaring bilan jihad qilinglar degan edilar. Bu olim shayxul islom, ulug' va buyuk mufassir, muhaddis va faqih bo'lgan bu zot o'zlariga salaf solihlarning siyrati bo'lgan ilm va jihad sifatlarini mujassam qilgan bir olim bo'ldilarki, u kishi haq bilan botil kurashida bahs va munozara qilib, haq tomonidan hujjat va dalillar keltirib, haqni haq qilgan va botilni botil qilgan kishi bo'ldilar va ahli haq bilan ahli botil kurashgan paytida u kishi o'zlarini qilich u nayzalari bilan jang maydonlarida sher bo'lib haqiqiy namuna bo'lib ketdilarki, Bu ikki sifat hozirgi kundagi mujohid toifalarga bo'lingan toifalar ichida yoinki ulamolar toifasiga bo'lingan ulamolar toifasida birlashmagan bu ikki sifatdir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yo'lida jihad qilib yurgan birodarlar jihad degani faqatgina jang qilishlik deb tushunishib, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tillaring bilan jihad qilinglar degan hadislarini anglashmadi. Ya'ni til bilan jihad qilishlik degani shariat islomiyani o'rganishlik, uni ilmlarini olishlik, Qur'on va hadis, fiqh, usuli fiqh, usuli tafsir bu ilmlarni o'rganishlik, shu bilan birgalikda uni qarshisida turgan botinni hujjatlarini daf qilishlik uchun ular bilan bahs munozara qilib, ularni e'tiroz va ularni ishkollarini daf qilishlik kerakdir. Alloh uchun yoinki ummat uchun, birodarim uchun biror bir agar gumroh qiladigan, adashtiradigan biror toifa yoinki biron bir kishi safimizga kirib qoladigan bo'lsa, biror kishini adashtiradigan bo'lsa, unga qarshi turaman deb biror bir botil firqalarni hujjatlarini ham tanishib ham chiqmaydi yoinki ularga qarshi qaysi bir oyat va hadislar dalil va hujjatlar hujjat bo'lishligini o'rganmaydi ham. Yo'inki o'zlarini ulamolar toifasi degan ulamolarimiz bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bi aydikum qo'llaring bilan va mol-davlatlaring bilan jihad qilinglar degan bu hadislarga beamallik bilan ish olib borishyaptiki, ular vaholanki bu ummatga jang maydonlarida, jihad maydonlarida peshvo yo'l ko'rsatuvchi, ularni haqqiga duo qilib bir safda turuvchi bo'lishlari kerak edi. Ulamolar bu qilgan ishlari bilan raiyadan, mujohidlardan yiroq bo'lishdi. Bu bilan ular mujohidlar hayotidan, tirik hayotdan va ularni boshqarishlikdan va ularga yo'l yo'riq ko'rsatishlikdek ulug' bir amallardan o'zlarini o'zlari mahrum qilib olishdi. Shunday ekan bizlar mujohidlar toifasi ham, olimlar toifasi ham Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahullohning hayotlaridagi bu ikki sohani qandayin bir birliga bog'liqligini va uni bab barobar olib borishlik kerakligini o'rganishligimiz zarur bo'ladi. Shuning uchun Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, bahs va munozara qilishlik bu dinimizdagi eng muhim nuqtalardan bo'lib, Allah subhanahu va taolo bahs munozara va maslahat qilishlikni dunyo va oxiratda to'g'rilikni chiqarishlik uchun Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarni va amruhum shura baynahum ularni ishlari o'rtalarida maslahat bilan bo'ladi deb maslahat qilishlikka buyurdiki, bu maslahat albatta bahs va munozara bilan bo'lishligini ham tushuniladi. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo ahli botil bilan tortishlikni va ular bilan kurashishlikni ham buyuradiki, vajadilhum billati hi ahsan. Ular bilan chiroyli yo'sinda talashib tortishing deb marhamat qiladi. Va shuningdek ommatan musulmonlarga ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا minhum. Ahli kitoblar bilan faqatgina chiroyli yo'sinda talashib tortishinglar deb Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblar bilan talashib, tortishlikka buyuradi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kofir qavmlarni, adashgan toifalarni haq yo'lga, to'g'ri yo'lga olib kelishlik uchun e'tibor berib, Hassan ibn Sabit radhiyallohu anhu ga o'zlarini masjidlarida minbar qo'yib berardilar va mushriklarni hajv qilib she'rlar o'qishligini buyurar edilar. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishlari Qur'on oyatlari, jihad haqidagi oyatlari nozil bo'lgandan keyin edi. Endi hujjatlar va dalillarni ahli botilga keltirishlik manfaati bundan da yuksakroq bo'lib, buni e'tibori bundan da muhimroqdir. Shuningdek, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu xavorijlarni bir qancha toifasini dindan chiqib ketishgandan keyin ularni e'tirozlarini, ularni ishkollarini hujjat va dalillar asosida ularni yana haq dinga qaytarishga sabab bo'ldilar. Ya'ni bu bizlarning salafi solihlarimizdan, shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan dars bo'ladiki, har bir narsani yechimi faqatgina qurol, faqatgina kuch emas, balki fikr va ilm va hujjat va dalillar bo'ladi. Shuningdek, ahli botil bilan bahs munozara qilishlik bu bilan biz islomni o'zimizdagi ustimizdagi haqni ado etamiz. Ya'ni Ibn Taymiy rahimahulloh aytadilarki, kullu man lam yunadir ahli al-ilhad wal bid'a munadaratan taqta'u dabirahum لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وتمانينة النفوس يعني ملحدلار va bid'atchilar bilan ularni ketlarini kesib qo'yadigan munozara qilmagan har bir kishi islomni haqqini ado etmagan bo'ladi va u ilm va iymon talab qilgan, hukmlarga vafo qilmagan va shuningdek qalblar shifosi gapi bilan hosil bo'lmagan va ko'ngillar xotirjam bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni agar bid'atchilarni yoki mulhidlarni yoki din dushmanlarini shunday qirib tashlashlik bilan ham ish tugaydi, lekin bu ishlarni tomosha qilib turganlarga agar biz hujjatlar bilan, dalillar bilan qilgan ishlarimizni isbotlab bermas ekanmiz, ularni qalbida shak shubhalar arimaydi. Shuningdek, gohida kofirlar bilan bahs va munozara qilishlik, til bilan jihad qilishlik, qo'l bilan va qurol bilan kurashishlikdan ko'ra afsarroq bo'ladiki, agar masalan ular bizlarga agar hujjat va dalillarni yaxshilab keltirsalaring va dinlarini tushuntirsalaring qabul qilamiz deb tursa-yu, bizlarda agar ilm bo'lmasa, ular bilan bahs munozara qilishlik qobiliyati bo'lmasa, hujjat dalillar keltira olmasak, u paytda bizlar faqatgina ularga kuch ishlatishga majbur bo'lamiz-ku, bu bilan osongina g'alaba qiladigan toifa ustidan qiyinchilik va mushkilotlarga tushib qolamiz. Lekin Shayxul Islom Ibn Taymiyo rahimahulloh bo'lsalarchi, u kishi aytadilarki, ana a'lamu kulla bid'atin hadathat fil islam va awwala man ibtada'aha va ma kana sababu ibtida'iha. Aytadilarki, islomda paydo bo'lgan har bir bid'atni men biluvchiman va uni kim birinchi bo'lib paydo qilganligini va paydo qilganlik sababi nima ekanligini ham bilaman dedilar. Ya'ni Ibn Taymiyo rahmatullohi alayh shunchalik bir e'tibor berganlarki, dindagi hujjat va dalillar undagi ahkomlarni bilishlikdan tashqari unga kirib kelayotgan har qanday buzuq aqida, buzuq amal bo'lsin, ulardan ham boxabar bo'lishliklari va ularni kimlar olib kelishligini bilishliklari u kishini bir siyratlariki, biz ham o'zimizga bu siyratlarini olishligimiz kerak. Shuningdek, Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, "Va min a'zami asbabi zuhuril iymon va din va bayan haqiqati anbiya'il mursalin zuhurul mu'aridin lahum min ahli al-ifki wal mubin." وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات والبينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحظة يعني كافر مشرك shunday وأهل باطل va ahli botillar ترفدان شبه tarafidan shubhalarni paydo لجي va shuningdek bu sababdan bahs munozaralarini bo'lishligini foydalaridan Ibn Taymiyo rahmatullohi alayhi aytadilarki, din va iymonni oshkor bo'lishlik sabablaridan eng kattalaridan va shuningdek jo'natilgan payg'ambarlarni haqiqatini bayon qilishlikni sabablaridan bu nima ochiq bo'htonchilarni payg'ambarlarga qarshi bo'lishliklari va bu bilan qachonki haqni inkor qilinsa va shubhalar pesh qilinadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo haqni haq qilishligi uchun va botilni botil qilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'z oyatlarini va hujjatlarini keltiradi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo bu haq dalillar bilan va ochiq burxonlar bilan, ochiq hujjatlar bilan mana shu ularni botil hujjatlarini keltirilgan botil hujjatlarini qandayin bir yaroqsizligini ko'rsatib qo'ya deb marhamat qiladilar. Ya'ni bas va munozarani bo'lishligi, ahli botinni shak shubhalar bilan kelishligi, bu bilan payg'ambarlar va shuningdek ahli haqlar o'zlarini dillarini haq ekanligini har tomonlama isbotlab bera olishadi va bu bilan ana shu shak shubhada yurganlar Agar qanoat qilishsa, Alloh agar ularni hidoyat qilsa, hidoyat yo'liga kelishadi. Xo'p, mana shunday qilib Ibn Taymiy rahimahulloh bu din uchun, sirotul mustaqim uchun hujjatlar va dalillarni muhimligini, uni o'rganishligini va raqibni mot qilishlik uchun kechasi kunduzi mehnat qilishlik kerakligini bilganlaridan butun hayotlarini butun vujudlarini Alloh subhanahu va taoloni dini uchun sarfladilar, hattoyinki ummatni oromi uchun, ummatni halovati, lazzati uchun o'z lazzatlarini tashlab, uylanmasdan hayot kechirib, butun umrlarini dars va tadris va shuningdek kitoblarni tasnif qilishlik, ularni yozishlik bilan umrlarini o'tkazdilar. Ana shuning uchun Ibn Taymiyo rahimahullohning bitgan kitoblarini qanchaligini hech kim hozirgacha bilolmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo u hayotlariga shundayin bir barakot berib qo'ygan ediki, peshindan to asrgacha shunday kunlar ham bo'lgan ediki, 70 betlik risolalarni ham bitib qo'yardilar. Undan tashqari aqida bobida yuzlab kitoblar, tafsir bobida hadis, fiqh bobida, fatvoda va shariat ilmlarida va siyosatda, bahs munozarada Qur'on, hadis va fiqh usullari borasida yuzlab kitoblari borki, bu kitoblardan hozirgacha butun ummat foydalanib kelyapti. Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi biror kishi bilan munozara qilgan bo'lsalar, undan hujjat keltira olmay uzilib to'xtab qolmagan ekanlar. Shuningdek, Hofiz Alloma Zahabi rahimahulloh aytadilarki, keltirgan masalalariga dalolat qiladigan oyatlarni tezda chiqarib beradigan va shuningdek hadislar matnlarini tezda hozirlab beradigan va ularni sahihga yoki musnatga nisbatini berishlikda yoki sunnatga nisbatini berishlikda Ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi biror kishini ko'rmaganman. Go'yoki kitob va sunnat ko'zini oldida turardi u kishini va uni tilini bir chekkasi turardi, chiroyli iboralar bilan ifodalab berardi va ochiq ko'zlar bilan va shuningdek muxolifni kulol qilib qo'yardi dedilar. Va bu kishini bundayin munozaralari faqatgina bir toifa bilan yoyinki bir firqa bilan bo'lmagan, balki islomni qarshiligi har qanday toifalar bo'lsin, ularga qarshi bo'lgan. Ya'ni xoh ular nasroniylar bo'lsin, xoh ular ittihodchi vahdatul vujud aqidasida bo'lgan gumroh toifa bo'lsin, xohu ahmadiyya, sofilar toifasi bo'lsin, qabrparast bid'atchilar toifasi bo'lsin va xoh u juhamiyya Allah subhanahu wa taoloni sifatlarini nafi qiluvchi boshqa bir toifalar bo'lsin, barchasini qarshisida Ibn Taymiy rahmatullohi alayh tog' kabi mustahkam turib, ularni o'tkir qilishdik, yanchib tashladi chopib. Shuningdek, Shayxul Islom Ibn Taymiy rahmatullohi alayh faqatgina ma'ruzalar va bahs munozaralar bilan o'zlarini ishlarini yakunlamadilar, balki bu bahs munozara yu ma'ruzalarga amaliy kuchlarini ham berib, ana shu davrdagi butlarni sindirishlik va ularni kulpa yakun qilishlikka tavajjuh qaratdilar. Ya'ni odamlar nazr niyoz qiladigan va tabarruk uchun olib yuradigan ustunlar shaklidagi Ya'ni ana shu zamonning butlari yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni panjalarini izi yoinki oyoqlarini izi deb ularni tabarruj qilib, ularga nazr niyoz qilib, ya'ni but sifatida ishlatayotgan narsalarini yuzlariga surtib, o'pib, tabarruk hosil qilib ziyorat qilishayotgan qabrlarini ja'al haq va zahaqal batil innal batila kana zahuqa haq keldi botil ketadi endi va botil ketuvchidir deb oyatlarni o'qib, o'zlari va shogirdlari bilan birgalikda ularni botalar bilan parcha-parcha qilib tashladilar. Va bu shirk bid'atlar shunchalik avj olgan, shunchalik darajaga chiqqan ediki, Mo'g'ul tatarlari bostirib kelganda ular Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashlikni, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rashlikni o'rniga ana shu johil xalq ular qabrlarga borib, qabrlardan yordam so'rashdi. Bu yordam so'rashliklarini zararni va musibatni daf qila oladi bu qabr egalari deb bilishar edi. Hattoki shoirlar ya xoifina minat tatar luzu biqabri abi Umar ey tatallardan qo'rqayotganlar Abu Umarni qabridan panoh topinglar deb she'rlar o'xshar edi. Lekin Ibn Taymiy rahmatullohi alayh va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin mu'min bo'lsalaring sizlar g'olib bo'lasizlar oyatlarini tushunganlaridan bu mushrikona odatlarni, bu shirk va bid'atlarni to yo'qotmas ekanmiz, g'olib bo'lmaymiz deb ularga agar sizlar madad so'rayotgan kishilaring sizlar bilan bu janglarda billa bo'lishsa ham albatta albatta mag'lub bo'lasizlar. Balki dinlaringni xolis qilinglar. va madadni faqatgina Alloh subhanahu va taolodan so'ranglar deb ularga pand nasihat qildilar. Shundan keyin ularning aqidasi o'zgardi, aqidasi sog'lom, sahih bo'ldi. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo shunday nusrat va madad berdiki, bundayin dushmanga bo'lgan mag'lubiyatni dushman hech ham ko'rmagan edi. Alloh subhanahu va taoloning dinini haqiqiy tushunilmasa va uni tushuntirib berilmasa, omma xalq musibatlar, imtihonlar kelganda bundan chiqib ketishlik yo'llarini nojoiz yo'llar bilan oxtara bolishadi. Bu paytda albatta ahli ilmlar va olimlarni katta o'rni turadi. Va bu Shayxul Islomni butun insonlarni imomiga aylanishliklari va peshvo bo'lishliklaridan oldin Allah subhanahu va taoloni ilohiy qonuni ediki, bari bir imtihon bo'lishlik, bari bir mashaqqatlar ko'rishlik kerak edi. Allah subhanahu va taolo vaydibtala rabbuhu bi bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrohim alayhisalomga marhamat qilib aytgan ediki, ana shu Ibrohim alayhisalomni Parvardigori imtihon qilgandan keyin kalimalar bilan Ibrohim alayhisalom u kalimalarni tamomiga yetkazib imtihondan o'tdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo men seni insonlarga imom, rahbar qilmoqchiman dedi. Ya'ni Ibrohim alayhisalomni payg'ambar bo'lishliklari, rahbar bo'lishliklari Alloh subhanahu va taoloni imtihonidan keyin bo'ldiki, bu imtihon Ibrohim alayhisalomni malomatchini malomatidan qo'rqmasdan haqni aytishliklari kerak edi va butlarni sindirishliklari va qavmlari bilan tortishishlari va Namrudni azoblariga chidashliklari va diyorlaridan chiqarilishliklari, hijrat qilishliklari va o'g'illarini so'yishlikka buyurilishliklari bular edi. Mana shu imtihonlardan keyin Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisalomni rahbar qilgan edi. Demak, har bir kishini Alloh subhanahu va taolo rahbar qilar ekan, yoki rahbar qilishlik ne'matiga sazovor qilar ekan, u kishilar musibat va imtihonlarni ko'rishliklari kerakdir. Ibn Taymiyo rahmatullohi alayhi ham Shayxul Islom bo'lishliklari bilan birgalikda mana shunday musibatlarni, imtihonlarni ko'rdilarki, bu musibat va bu imtihonlar go'yoki u kishini o'rtog'iga aylangan edi. Chunki bu imtihon va bu musibatlar u kishini Alloh subhanahu va taoloni diniga, ahkomlariga buyruq berishliklari bilan bo'ldi xolos va shuningdek ahli botil bilan jihad qilishliklari bilan bo'ldi xolos va bu yo'lda u kishi na ahli ayol, bola chaqa, tijorat va turar joy bu narsalar bilan o'tkazdilar. Balki doimiy Alloh subhanahu va taoloning yo'lida rihlat bilan yurdilar. Va bu kishini ilm va amalda naqadar ulug' bir darajada ekanliklarini bildiradiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan edilarki, ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amtal fal-amtal, yubtala ar-rajul ala qadri dini. فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء متفق عليه ya'ni insonlarni eng qattiq bir imtihonlanadigani payg'ambarlardir, so'ngra ularga o'xshaganlaridir. Kishi dinini qadricha imtihonlanadi. Agar dinida shiddat bo'ladigan bo'lsa, uni imtihonlari yana ham ziyoda bo'ladi deb aytgan edilar. va bu imtihonlarni agar eslaydigan bo'lsak yo sanaydigan bo'lsak, juda ham ko'pki, bu imtihonlar mashaqqatdan boshqa bir mashaqqatga tushishlik yoinki zindondan boshqa bir zindonga tushishlik yoinki bir mahkamadan boshqa bir mahkamaga tushishlik edi. Lekin Ibn Taymiy rahmatullohi alayh barcha mu'min musulmonlarga dars beradilarki, Bu Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi imtihon va mashaqqatlar, bu qiyinchiliklar va azoblanishliklar bular faqatgina lazzat va rohat bo'lishligi kerak. U kishi ki dushmanlarim nima ham qila olardi? Meni jannat va bog'i bo'stonim qalbimda. Qayerga borsam u men bilan birga, meni u hech ham mendan ajramaydi. Meni zindonga tashlashliklari men uchun xilvat va meni qatl qilishliklari men uchun shahodat va meni shahrimdan chiqarib yuborishliklari men uchun sayohat deb aytardilar. Shuningdek, zindonga tashlanganlarida baynahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahma va zahiruhu min qibalihi al-azab. Ularning o'rtasida bir devor qurildiki, uni bir eshigi bor. Uni ichkarisida rahmat u tashqari tarafidan azob ko'rinadi deb bu oyatni o'qib shod hurram bo'lib kirib ketardilar. Ibn Taymiy rahmatullohi alayhni mana bu imtihonlar, mana bu ta'ziqlar u kishini haq yo'lni davom ettirishlikdan to'sib qolmadi. Balki Ibn Taymiy rahmatullohi alayh shijoat bilan, jasorat bilan, ko'tarinki ruhiyat bilan ishlarini olib boraverdilar. Kerak bo'lganda u kishi bahs munozara qilgan bo'lsalar, kerak bo'lganda u kishi qo'llariga qurol olib jang maydoniga chiqdilar. Va bu jihatlaridan eng katta jihat, eng muhim jihat deb bilganlari bu e, Rafiziyya, ya'ni Ravofiz Shia toifasi bilan, xususan Nusayriylar bilan hozirgi kunda ham davom etib kelayotgan bizlarni Shomdagi Nusayriy toifasi bilan birgalikda bo'lgan janglari ediki, u kishi bular haqida mana bunday aytadilar. فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشرا وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة har أقليك شيء وزن o'zini zamonasida bo'layotgan fitnalarga qarasinki va shuningdek islomdagi fasod e, va yomonlik va fitnalarni ana shu zamonda kelayotganlarga qarasinchi, bularni eng kattalari bular shiyalar tomonidandir. Bular insonlarni eng fitnachisi, eng yomonidir. Ular o'zlariga mumkin bo'lgan fitnalarni, yomonliklarni va ummatini o'rtasida fasodini solishlikdan o'tirib qolmaydilar. Ya'ni har doim ular mu'min musulmonlarni, ahli sunna va jamoatni qarshisiga shaylangandirlar deb aytadilar. Shuningdek, mana shu Shiya toifasi din dushmanlari bilan do'stlashuvchi toifaki ular yahud va nasoro va mushriklarga qo'l berishib, Alloh subhanahu va taoloni do'stlari bo'lgan Allah subhanahu wa taoloni mu'min musulman bendeleri bo'lgan taqvodorlariga qarşi turishadi. Moğul tetellerini islam diyorlariga kirishliyiga eng katta sabablardan mana shu shiyalar bo'ladi. Nasaralarini Baytul maqdisini basif olishliklariga ham asasi sebeblerden shiyalar bo'ladi deydilar. Ve bu haq bilan batil o'rtasidagi hujjat va dalillar bilan bo'lgan kurashdagi xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, bu xizmatlar u kishini to umrlarini oxirigacha davom etib, u kishidan keyin ham u kishini eng katta shogirdlaridan Ibn Qayyum Jawzi rahimahulloh u kishini yo'llarini davom ettirib, tafsir, hadis, fiqh va tazkiyatun nafs va barcha sohalarda kitoblarni bitib, Ibn Taymiya rahimahullohning yo'llarini davom ettirdilar. Yana shogirdlaridan Alloma Zahbi rahimahulloh hadis ilmida juda katta mehnatlar qilib butun ummatga katta bir ilm xazinasini qoldirdilar. Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining shogirdlaridan muarrix va mufassir Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarini tafsirlari va tarix kitoblari bilan dong taratib, Ibn Taymiy rahmatullohi alayhining shavkatlariga yana shavkat qo'yishdi. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Qaflat uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Oxiratni kam o'ylaysan, faqat dunyodan so'ylaysan. Dunyo ishin hech qo'ymaysan, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, Uygan indi ey musulman Kadrin kaçıp köp harlendin Uygan indi ey musulman Yalan gel denip üzün Ötmez buldu aytar sözün Bes indi aç aç aç ko'zing, Uygan indi ey musulman Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p xorlanding uyg'on ey musulmon Şeytan seni yenge aldı, qalbingga dünyanı saldı. musulmoncha namin kaldı, uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib köparlendin, uygan uyg'on endi ey musulmon, rozi bo'lmagin müşrikke, aralashib yashashlikka, otlan hijrat kılıçlikke, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihad umid qilar uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yurma turli fitna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Qaymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. Gaflet Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin, uygan indi ey musulman Kadrin kaçıp köparlendin, uygan indi ey musulman Gaflet uykusunda kaldin, uygan indi ey musulman qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon